لا تتزوج ازدواج نکن تشتکی شکایت می لا تتزوج امرأة ضعیفه لأنها عندما تغضب عليها تشتكي لأهلها فيضربوك تزوج امرأة قوية تضربك وأنت في بيتك معزز مكرم با یه خانم ضعیف ازدواج نکن چون وقتی دعواش میکنی پیش خانوادهش شکایت میکنه و اونا تو رو میزنن با یه خانم قوی ازدواج کن که خودش تو رو بزنه در حالی که تو با عزت و احترام تو خونه خودت نشستی